nikianza na jambo la kwanza haluhum maa alqurani alkarim hali waliokuwa nayo as-salafu salih pamoja na Qur'ani tukufu ayuha an-nas ibadallah shahr ramadan lahu khususiyyah ma'a alqurani alkarim nataka mfahamu ndugu zangu waislamu mwezi wa Ramadhan una kitu maalumu kabisa pamoja na Qur'ani tukufu. Ukizungumzia mwezi wa Ramadhani na Qur'ani, Ramadhani na Qur'ani pana kitu maalumu, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala. Aya nimeisoma mwanzo wa muhadhara suratul Baqara aya 185 shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran mwezi wa ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an wanasema ulama imma kuteremshwa kwake min al-lawh ila as-sama'i ad-dunya jumlatan wahida imma ni kuteremshwa kutokea katika mbao iliyohifadhi maqadir inda Allah ikateremshwa Qur'ani kwa ujumla wake min awali ila akhirihi ila samai dunia mpaka katika wingu wa dunia waqil na pamesemwa pia shahru ramadhana alladhi unzila fi alquran ay min as-samai dunya ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuhim mwezi wa ramadhan ni mwezi ambao imeshushwa ndani yake Qur'an walihadha حرص السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان na kwa ajili hiyo basi walifanya pupa kubwa wema waliotangulia juu ya kukithirisha kutokamana na kuisoma Qur'an walikuwa na bidii za hali ya juu wema waliotangulia katika usomaji wa Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bidii kweli kweli walikuwa hawalazi damu kwenye upande wa kusoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wamejiwekea uradi maalum sijui kama sisi tuko hivyo kwamba tuna utaratibu maalum wa kusoma Qur'ani katika Ramadhani juma moja ndani ya misikiti au nyumbani kwako au ofisini kwako au popote pale ambapo anafaa kusoma Qur'ani sidhani kama tuna utaratibu wa uradi maalum wa usomaji wa Qur'an kiasi ambacho ukaweza kuhesabu kwamba katika Ramadhani hii labda nimesoma juzuu kumi au nimesoma ishirini au nimehitimisha Qur'ani mara moja au mara mbili au mara tatu yani ukawa una utaratibu kiasi ambacho ukaweza kuhesabu na kudhibiti usomaji wako wa Qur'ani. sidhani kama jambo hilo tunalo na kama lipo basi ni kwa watu wachache sana wengi wetu hatuna utaratibu huo wema wetu waliotangulia barakallahu fikum kuhusu ramadhani na Qur'an walikuwa wanakithirisha usomaji wa Qur'an hapa nitataja baadhi ya mifano ambayo tumeichukua kwenye kitabu at-tafsira kitabu adhimu katika mawaidh waraqaiq kitabu cha al-imam al-allama Abu al Abdurrahman ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala kwenye tafsira ametaja hali nyingi walizokuwa nazo as-salafu salih kwenye usomaji wa Qur'ani soma juzuu ya pili kuanzia swahifa ya 85 katika mifano iliyotajwa utahitaja sardan waone walivyokuwa wema kwenye Qur'ani mfano fakana Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu يختم القرآن كل يوم مرة ألكو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث رضي الله عنه أنا ختميش قرآن كل يوم كل سكموجة مرة مرة مويا يعني يقرأ القرآن كتوك موانز mpaka mwisho unaweza ukashangaa inakuwaje wanafanya hivi wakati mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekataza kuhitimishwa Qur'an biaqal min thalath layal ha al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali huko mbele atakuja kutupa majibu kwa nini hili likafaa katika mwezi wa Ramadhan ha idhan alikuwa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu yakhtimu al-Qur'ana kila yawmin marra alikuwa anaihitimisha Qur'an kwa kila siku mara moja anamaliza Qur'an وكان الأسود ابن يزيد ذاك التابعي الجليل نالك الأسود ابن يزيد رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين alikuwa anayehitimisha Qur'an anaisoma mwanzo mwisho katika mwezi wa Ramadhani katika kila jiukumbie usikuuliza Qur'an wa fi ghairi ramadhana na katika isiyokuwa ramadhani fi kulli siti layali katika kila nyusiku sita akimaliza Qur'ani al-Aswad ibn Yazid rahimahullah wa kana Sa'id ibn Jubair min kibari tabi'in wa min sadatihim na alikuwa Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala يختم القرآن في كل ليلتين alikuwa anahitimisha Qur'ani katika kila nyusiku mbili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani وقال مصبح ابن سعيد ذاك المحدث الثقة كان محمد ابن إسماعيل البخاري مصبح بن سعيد أنا سمولية وما محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان في النهار كل يوم ختمة ألكو محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنا يختميش القرآن قد كان ورمضان كانت ختمة موجة أنا مليز القرآن مرة موجة بالي الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أمتاج يا خباري يا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نخبره في كيتاج الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد كساد المعاد كوسينا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان الشافعي رحمه الله تعالى ها يختم في رمضان ستون ختمة alikuwa Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala anakhitimisha Qur'ani katika Ramadhani mara 60 60 khatmatan mara 60 anamaliza al-Imamu Shafii Muhammad ibn Idris Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala tena anaisoma hiyo Qur'ani katika isiyokuwa swala sio Qur'ani ya ndani ya swala Qur'ani anaisoma ndani ya swala labda kwenye qiyamul layl hiyo ni nyingine hii ni Qur'ani anaisoma nje ya swala akihitimisha rahimahullah ta'ala Qur'ani mara 60 وكان قتادة وهو السدوسي رحمه الله تعالى يختم في كل سبع دائما الإمام المحدث قتادة ibn Daama as-Sadusi rahimahullah alikuwa anahitimisha Qur'ani kila katika siku saba kwa maana kila wiki hilo ni kwa kudumu haya ni masiku ya kawaida wa fi ramadhana fi kulli thalatha na alikuwa Qatada rahimahullahu ta'ala katika Ramadhan anayehitimisha Qur'ani katika kila siku tatu katika Ramadhani kwa ujumla wake wa fil ashr al-awakhir na alikuwa Qatada rahimahullah katika kumi la mwisho fi kulli laila anaihitimisha Qur'ani kwenye kila usiku wa wakana zuhuriyu Muhammad ibn Muslim rahimahullah ta'ala al-Imam az-Zuhri Sheikh Malik idha dakhala Ramadan alikuwa Muhammad ibn Muslim az-Zuhri rahimahullah ta'ala utaratibu wake pindi inapoingia ramadan ikiandama tu Ramadhani yafiru min qira'ati alhadith alikuwa anakimbia rahimahullahu ta'ala kwenye kusoma hadith alim muhaddith anasimamisha usomaji wa hadith rahimahullah wa mujalasati ahli alilm na anakimbia kwenye vikao vya kuketi na wanawachuoni wa yuqbilu ala tilawati alquran min almushaf na anajielekeza rahimahullah alimamu zuri katika usomaji wa Qur'ani kupitia msahafu hawa ni wema waliotangulia walipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan hali zao na Qur'an. Sasa hapo kuna swali lile ambalo tulidokeza hapo mwanzo. Utaona hawa wema waliotangulia baadhi wanahitimisha Qur'ani kwa siku moja, wengine kwa siku mbili, usiku wa kwanza, wa pili na kuna makatazo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kufanya khatma ya Qur'an kwa iliyokuwa uchache wa chini ya siku tatu Alimamu Alhafidh Ibn Rajab Alhambali kwenye kitabu chake Lataif Almaarif fima limawasim alam min alwadhaif katika juzuu ya 175 anasema rahimahullahu ta'ala inma ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك anasema rahimahullah innama warada nahyu hakika si vinginevyo yamekuja makatazo an qiraati alquran kuhusiana na kusoma quran fi aqalla min thalathin kwa siku zilizokuwa chache kuliko tatu kwa siku ambazo ni chache kuliko tatu tumekatazwa kuihitimisha Qur'ani kwa siku ambazo ni chini ya tatu ama zaidi ya hapo na jais anasema al-Imamu rahimahullah makatazo haya yamekuja muradi wake ala almudawamati ala dhalik ni juu ya kudumu juu ya hilo kwa maana ikiwa utaratibu wako ni huu siku zote wewe wamaliza Qur'ani ndani ya siku tatu tu au chini ya hapo, ikawa ndio utaratibu wako. Hilo ndio lilokatazwa, kwa sababu usomaji kama huo mara nyingi eh, hauna mazingatio na pengine unaweza ukavunja baadhi ya hurufu au baadhi ya ahkamu. Anasema rahimahullahu ta'ala, fa amma fi awqati almufaddala ka shahri Ramadhan, ama katika nyakati zilizofadhilishwa kama vile mwezi wa Ramadhani والاماكن المفضله na katika maeneo yaliyofadhilishwa kama Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha kama vile eneo la Makka kwa yule ambaye ataingia Makka katika wasiokuwa watu wa Makka milango hii imefunguliwa sasa mfano kusoma Qur'ani ukaimaliza hata chini ya siku tatu ikiwa hilo utalifanya katika vipindi vilivyofadhilishwa kwa maana kufanya ibada katika vipindi hivyo kuna fadhila nyingi kama vile mwezi wa Ramadhani hilo litafaa kadhalika kusoma Qur'ani kwa masiku kama hayo machache katika maeneo yaliyokuwa na fadhila kama vile Makka al-Mukarrama kwa mtu ambaye ataingia Makka na si katika watu wa Makka umekwenda zako ziara tu umekwenda umra umekwenda haji Allah amejalia huko Makka baladul haram fil masjidil haram tumia nafasi hiyo kwa sababu a'mal asaliha albir katika miji ile tudhaaf laha alujur inazidishiwa ujira maradufu huwezi kupata fadla za makka katika miji mingine isiyokuwa makka kwa hiyo anasema fayustahabu alikthar fiha min tilawati alquran basi inapendeza kukithirisha katika maeneo hayo yenye fadhila kutokamana na usomaji wa Qur'an ightinaman lifadilati zamani wal makan kwa ajili ya kufaidika eh, kwa ajili ya kuibuka kidedea eh, na fadhila za nyakati na mahala thumma qala الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة نهي ndio قول الإمام أحمد وإسحاق na wasiokuwa wawili hao katika maimamu ibadallah haya sasa tumeona kwa uchache sana namna wema wetu walivyotangulia kuanzia masahaba tabi'in atba'u tabi'in maimamu wakubwa wakubwa wa dini namna walivyokuwa kwenye Ramadhani na Qur'an. Hadhihi ahwaluhum ma'a al-Qur'an. Fama hiya ahwaluna nahnu ma'a al-Qur'an? Hizi ndio hali zao hawa wema wetu waliotangulia, barakallahu fikum, pamoja na Qur'an. Hebu nambieni ndugu zangu, hali zetu sisi zikoje pamoja na Qur'an? Sisi tukoje? tuna juhudi walau kiduchu eh maana siwezi kusema tuna juhudi kama hizi itakuwa ninajitekenya mwenyewe hapa alafu nicheke juhudi kama hizi twazitoa wapi sisi tuna muda huo eh basi niseme tuna juhudi walau kiduchu kwenye usomaji wa Qur'ani wengi wetu tuna uzembe mkubwa wengi wetu tuna uzembe mkubwa kwanza uzembe wetu ni kutokuijua hiyo Qur'an kiasi ambacho mtu anapata uzito kushika huo msahafu mtu akifikiria zile hurufu zinavyompa anaona ni tabu kushika msahafu kwa sababu hatujui kusoma Qur'an huu ni uzembe wa kwanza na hili ni kosa kubwa lakini pili hata kwa wale wanaojua bado hakuna uradi maalum hakuna mpango mpango kazi au mkakati maalum wa kusoma Qur'ani katika Ramadhani. Labda mimi insha Allah nimejipanga niimalize Qur'ani walau khatma moja katika Ramadhani kwa uchache. Hatuna mpango huo. Usomaji wa Qur'an ni mamoja ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani, sisi tumeufanya ni jambo la ziada, sio jambo la mpango yani pengine umekaa umejiona umeboweka labda umelala usingizi umeisha ah kiangalia angalia pale nyumbani kwako unahamahama stesheni za television ah maudhui ile ile ukiangalia masidi yako yote ushayatizama ah, marudio matupu ndio unakumbuka ah ngoja nisome zangu Qur'ani bwana watafuta msaafu wako baada ya kukosa mambo ya kufanya mwisho ndio watafuta msahafu ulipo usome angalau nusu karatasi hapo au aya mbili kisha ufunge hatuna mpango wote lakini tuna mipango kabambe kwenye mambo mengine katika Ramadhani ukiacha kusoma Qur'ani mwaonaje mipango ya Waislamu katika Ramadhani juu ya futari hebu niambieni mipango yetu tumejipangaje kwenye futari sasa watu wanaanza kujipanga na futari kabla ya Rajab vibubu vinaandaliwa vya hela eh, na store zinapangwa. Mtu hataki mchezo kabisa. Store itakuwa na maharage yale mekundu kwa ajili apate maharage ya sukari, mifuko ya tambi, ngano, sukari, tende zake ziwe pale, mafriza leo na vitoweo. Sitaki tabu bwana kwenye Ramadhani bwana. Ramadhani haitaki matatizo, sitaki kabisa kuteseka. Kwa hiyo friza inajaa vitoweo samaki, nyama za kila aina. Kazi ya mwanamke ni kupika tu, na kidume kinatoa ratiba, kinatoa ratiba ima baada ya kufuturu au wakati wa daku, kesho mke wangu kadha kadha kadha, mpango na hafeli mtu alivyojipanga. Hebu niambieni mipango tuliyokuwa nayo inapoingia Ramadhani juu ya sikukuu mipango inaanza Ramadhani mosi kwa ajili ya Idi, nguo za watoto, nguo za mke, viatu vyao siri. Sasa hivi pana watu wanakukuruka na mambo hayo, yaani wakati salafu walikuwa wanaminyana na Qur'an, pana watu wanamaliza maduka kuandaa nguo za sikukuu za wake zao na watoto wao, wanamaliza mabando kwenye kuperuzi katika biashara za mtandaoni kwa ajili ya sikukuu, kuangalia ofa ofa ya Idi hofu oh, siku ya Ramadhani. Kuna watu ndio kazi yao, bando zinaisha kwa mambo hayo. Sisi tuna mipango hii, mipango ya hovyo hovyo, imekaa kimaslahi ya kidunia sana, lakini hatuna mipango kama hii tuliyoisoma hapa ya wema waliotangulia katika upande wa kuisoma Qur'an. Ittaqullaha ya ibadallah, muogopeni Allah enyi waja wa Allah hali ya pili ambayo nitaitaja wakati unakwenda kwelikweli haluhum rahimahumullahu ta'ala maa qiyami رمضان hali waliokuwa nayo rahimahumullahu ta'ala hawa wema waliotangulia pamoja na kisimamo cha Ramadhani tukisema qiyamu Ramadhan ni salatu tarawih ni sala ya tarawih ndiyo kiamu ramadhan tunayokusudia walikuwaje wema waliotangulia katika hili kwanza nataka mfahamu ayuha nas wanatuambia ahlul ilm qiyamu ramadhan au qiyamu layl huwa da'bu salihin nataka mfahamu kwamba qiyamu layl kisimamo cha usiku huwa da'bu salihin ndiyo mwenendo wa watu wema wa tijaratul mu'minin na ndiyo biashara ya waumini qiyamul layl kusimama na swala za usiku wa amalu faizin arrabihin na ndiyo kazi ya wenye kufuzu wenye kupata faida na Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwa kheri sana kuizungumzia swala ya usiku na akiwasifia wema waliotangulia tatajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا zinanyanyuka mbavu zao kuyaacha malazi mbavu za hao wema waliotangulia zilikuwa zinaviacha vitanda watu wanasimama kuswali yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wanaabudu na kumwomba Mola wao hali ya kuwa wakiwa na hofu na wakiwa na tamaa yani kama ilivyokuwa hali ya mu'min yakunu baina al-khawf war-raja bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun walikuwa wema waliotangulia ni kidogo sana ni kipindi kifupi sana katika usiku ambacho wanalala na katika usiku wa manane usiku mzito watu wanakoroma usiku mzito ambao watu waovu ndio wanaamka majambazi eh, watu warokoroko ndio wanakwenda kuiba sasa wachawi ndio wanatoka kwenda kukwanga nyakati kama hizo waumini wanaamka na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala sisi tukoje kwenye qiyamul layl billahi alaikum Allah anashughulia nafsi zetu sisi wengi wetu nastaghfirullah wanatubu ilaihi ni mabingwa wa kulala, twakoroma kwelikweli, watu ni kumwaga ute tu, lala kwelikweli. Hatuna utaratibu wa qiyamul layl. Kuna mtu anaweza akajiuliza hasa hivi, mimi ndani ya mwaka mzima kisimamo cha usiku nimeswali siku ngapi? Na akatafuta wallahi, asipate hata siku moja. Mwaka huu umepita arjojo. Na huyo mcha Mungu huyo huyo ambaye ana wakati wa kujiuliza, alafu ikawa haja swali angalau anaweza akajitathmini watu wako hivyo salatul witri swala ya witri yafaa kuswali mwanzo wa usiku iliyo bora ni kuiswali mwisho wa usiku mwisho wa usiku ule ambaye hana wasiwasi kwamba ataamka mwisho wa usiku aswali mwisho wa usiku kama alivyosema alayhi salatu wassalam haya wangapi uswali witri katika huo mwisho wa usiku huu mwanzo wa usiku wa kuswali utakuja kuwa mwisho. Lakini kuna watu wanaamka kwa mambo ya kilimwengu, kila siku wataamka, sio kuswali. -a. mtu kuna mtu ataamka usiku, anawahi kazini, anaingia mapema. Yeye kazini kwake inatakiwa saa kumi awe pale, basi ataamka saa, saa tisa kajiandaa kupiga pasi, kuoga, kufanyaje, kumi kamili yuko kazini, ameingia. Au ni msafiri anataka kuwahi gari ya kwanza, haimpiti shekhi, atalala na viatu pembeni pale, ataliwahi gari la kwanza. Na kuna wengine kama wanawake mama ntilie wale wapika maandazi na vitumbua, kutwa huamka usiku wakikanda maandazi na machapati na kuandaa unga wa vitumbua lakini hata siku moja haswali hata rakaa moja anaamka saa tisa kwa ajili ya kukanda unga wa chapati au kubandika maharage ana time za kuamka usiku lakini hana time ya kufanya ibada bali pana wengine huamka usiku kwa ajili ya maasiya hamjawaona watu wanaamka usiku kwa ajili ya kuvuta sigara koo linamuwasha tisa kidume kimeamka, kimewasha sonyo yake pale, kinamwaga moshi kama treni, na wavuta sigara wengi wanaamka usiku, lazima apulize sijui na nini, alafu kumaliza anakwenda chooni. Ndio utaratibu wa sigara huyo, lakini hawezi kuamka huyo kwa ajili ya kuswali qiyamul layl. Sasa tufahamu kwamba kuna habari nyingi zimekuja عن اجتهاد السلف الأبرار في قيام الليل عامة وفي شهر رمضان خاصة كنا أخبار nyingi zimekuja riwaya zikizungumzia jitihada za wema waliotangulia kwenye kisimamo cha usiku kwenye kusali tahajjud kwa ujumla walikuwa siku zote ni watu wa tahajjud lakini pia zimekuja riwaya zikihusisha kisimamo chao cha usiku katika mwezi wa Ramadhani kwa umaalum niliwasomea riwaya hapa katika darasa nadhani ya juzi hadithun رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن السائب بن يزيد رحمه الله قال أمسيم السائب بن يزيد أمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري كما عمر بن الخطاب ألي موامريشة كتك أتوالوات كتك أتوالى وعمر بن الخطاب يلي يعني كوالي موشوني مو أتوالوات ألي موامريشة أبي بن كعب صحابه رضي الله عنه كذلك تميم الداري فيه إن صحابه صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنهما aliwaamrisha masahaba wawili an yaquma linnas biihda ashrata rak'a fi ramadan aliwaamrisha wasimame hawa kuwaswalisha watu rakaa kumi na moja katika mwezi wa ramadhani aliwachagua Umar kama khalifa hawa masahaba wawili wawe ni maimamu na baadhi ya riwaya zinasema Ubay bin Ka'b alikuwa ni imamu wa wanaume na Tamimu Dari alichaguliwa kuwa ni imamu katika musalla nisa katika sehemu walipokuwa kiswali wanawake sasa as-Sa'ib ibn Yazid anasema fakana alqariu qariu yaqra'u bilmi'in na alikuwa msomaji anasomwa kwa almiin almiin min alquran kama wanavyosema ulamani kuanzia surati Yunus ila alhujurat na wengine wanasema almiin min alquran ni zile sura za Qur'an allati jawazat almi'a min alayat ni zile sura za Qur'ani ambazo zimevuka aya mia zina aya mia moja na kuendelea ndio zinaitwa almiin zilizokuwa chini ya aya mia moja haziitwi almiin kwa maana anasimulia rahimahullah kwamba wema waliotangulia walikuwa wakisoma kwenye kiamu cha Ramadhani tarawih, sura ndefu ndefu wakipogoma huko na sura ndefu zenye zaidi ya aya mia moja na kuendelea huko. Anasema hatta kunna naatamidu ala lisi mpaka ilikuwa sisi tunategemea tunaegemea katika, katika fimbo katika bakora, na hii inajuzu katika swala za sunna, mtu anaweza akaegemea kwenye kitu bila hata ya udhuru ama katika faradhi haifai ila kwa mwenye udhuru eh hatta kunna naatamidu ala alisi mpaka tulikuwa sisi tunaegemea juu ya bakora min tuli alqiyam kutokana na urefu wa kisimamo wama kunna nansarifu illa fi furu'i alfajr wa fi baadhi riwayat fi buzughi alfajr na ilikuwa sisi hatutawanyiki kutoka pale msikitini isipokuwa mwanzoni mwa alfajiri illa fi furu'i alfajri ay fi awailihi isipokuwa mwanzoni mwa alfajiri katika mida ya daku huko karibia alfajiri yaingia ndiyo vidume vinaondoka msikitini kwenye qiyamul layl haya tuliyosoma katika darasa zetu bali wana Abdullah ibn Abi Bakri imekuja riwaya wa hadhi riwaya ذكرها الإمام ابن أبي شيبة كتك المصنف أه؟ وعن عبد الله ابن أبي بكر نكتوك عبد الله بن أبي بكر نقياك عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها نقياك محمد بن أبي بكر نقياك عبد الرحمن بن أبي بكر نقياك أسماء بنت أبي بكر نقياه توت أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu قال أنا سيما عبد الله ابن أبي بكر سمعت أبي يقول nilimsikia baba yangu akisema akizungumzia qiyamul layli chao na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kunna nansarifu fi ramadan min alqiyam ilikuwa sisi tunaondoka katika ramadhani kutokea kwenye kisimamo cha tarawih ilikuwa tunamaliza katika ramadhani kisimamo cha tarawih فنستعجل الخدم فنستعجل الخدم بالطعام na tukifika nyumbani tunawaharakisha watumishi katika kututengea vyakula yani watu kutoka msikitini kuswali tarawih wakifika nyumbani wanaharakisha watu jamani leteni daku haraka haraka panakucha jamani changamka changamka lete leo sisi hakuna lolote daku lako la saa sita unakula mpaka unakula tena eh na kuna wengine wanakula alafu wakalala akamka akala tena time ipo tu tupo kulala tu hawa walikuwa wanaposwali qiyamul layl wakimaliza wanawaharakisha watumishi bitaami kwa kuandaa chakula makhafat alfajiri kwa ajili ya kuhofia alfajiri isije kawajiriki alfajiri bado hawajakula daku hao ndio wema waliotangulia وقال الإمام العالم التابعي الكبير الفضيل بن عياض أبو علي ذاك الإمام القدوة رحمه الله تعالى الإمام الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله تعالى من كبار التابعين أنا سيما إذا لم تقدر على قيام الليل ikiwa wewe hutoweza juu ya kusimama usiku ikawa jambo hilo huliwezi wewe idha lam taqdir ala qiyam al-layl ikiwa hutoweza wewe juu ya kusimama usiku wa siyami nahar na kufunga mchana huwezi fa'lam annaka mahrumun mukbalun fahamu kwamba wewe umenyimwa kheri tena mukbalun ay muqayyadun mahbus ni uliyefungwa wewe ni kama mtu uko jela kwa kuwa huwezi kusimama usiku wala huwezi kufunga mchana kabalatka khati'atuka anasema yamekufunga wewe madhambi yako makosa yako ndio yaliyokufunga wao walikuwa ni watu wa qiyamul layl haya hadha haluhum rahimahumullah ta'ala ma'a qiyamul layl fama hiya haluna nahnu sisi tuna hali gani kwenye qiyamul layl hii tarawihi hii ya kwetu ya kawaida kutoka saa tatu nusu mpaka saa tano tushamaliza pana watu wanaikimbia hii kabisa mtu haswali ah swala ndefu hiyo bwana ah ndefu sana nimeswali juzi pale mgongo wote unawaka moto miguu imekufa ganzi ah ndefu sana watu wanaikimbia tarawihi hii na udhaifu wake watu waswali bali ile tarawih ya jamaa zetu ya chapchapu abiria chunga mzigo wako ile utasikia kule mmoja wale unapata hiyo Allahu akbar Allahu Allahu Allahu salamu alaykum rahmatullah salamu alaykum rahmatullah wanasomaje na wanachezea hapo kwenye kisar al-mufassal hapo hapo minan nasi ila alkauthar wakipanda sana katika lahaku mtakafu wanachezea hapo hiyo pia pana watu wanaikimbia pana watu hawaswali hata tarawehe hiyo imekhafifishwa kabisa lakini wako waislamu hawaswali pia tuna hali mbaya sana sisi kwenye ramadhani yawezekana tunashangilia ramadhani inapoingia lakini hali zetu ni mbaya ndugu zangu waislamu kupitia muhadhara huu ikiwa unasikia haya maneno kwa taufiki ya Allah tubadilikeni tusiishi katika Ramadhani kwa mazoea Ramadhani ni kipindi maalum tumeletewa huu ni msimu shekhe wa sisi kufaidika tuutumie msimu huu kabla ya majuto na tizama wewe namna msimu wa kheri unavyokimbia haya leo ni mwezi tisa tumeanza juzi tu ni kesho tunalikata kumi la kwanza tukishalianza kumi la pili ramadhani ile kheri hazichelewi sasa wewe endelea kujivuta tu mtaswali mtakuja shekhi niombeeni dua bwana nifanyie dua dua tutakuombea lakini huji ramadhani inafanyaje inakwisha watakiwa utoe maamuzi na usifanye swala ya tarawih ni swala ya kuotea kama ya kubaisha uwe ni mpango wewe na qiyamul layl qiyamul layl na wewe ukiweza kuhudhuria jamaa msikitini hiyo ndiyo bora ukaswali na imamu wako mpaka akamaliza tumesoma hapa unaandikiwa nini qiyamu lailati kisimamo cha usiku mzima ikiwa kuna udhuru labda kuna ishtighalat au ulikuwa umechoka sana hukuweza kuhudhuria jamaa simama nyumbani kwako na ahali zako usiache inajuzu hiyo kama umekosa jamaa ukasimama nyumbani kwako kuswali bali ni jais hata kama ukaacha kuiswali jamaa ukaswali na ahali zako ni jais iliyokuwa bora ni kuswali na jamaa ya msikitini lakini yajuzu kuswali na watu wako nyumbani qiyamul layl salatu tarawih ikiwa umepata udhuru huko msikitini simama nyumbani kwako usiache ikakupita qiyamul layl